Etxerat elkarteak, seniden elkarteak prentsa horreko bat eh, egin du haste azken eh, goizuntan, autua ere ez du edunun egin, Bayonako erriko etxe aintzinean, kanpoan, Askenean eh, azkenean urte oro antolatzen den Ekitaldia kaipatzeko, kanpoko jendeari begira, mintzatzeko baita ere helburua. Gurekin dugu, Muriel Lukantiz, egunon? Egunon. Orduan, uh, biztanena uh, urteroko itzordua, baina uh, gaurko prentsa aktualitatearekin hasi duzue. Hori da, itzordu hori antolatu genuen hain zinetik, uh, urtero bezala deitzeko elgarretaratzetan, egiten ditugun elgarretaratzetan parte hartzera, uh, etortzeko. Uh, Elgarretaratze horiek oso importanteak dira guretzat, zenta permititzen dute hori kanpotik etorri den jende guziari gure egoera jakin araztea, jakinez mediatikoki oso gutxitan aipatzen dela. E, tamalez eta maleruski bai aktualitateak sartu da. Eta duela biegun jakin dugu e, kepa del oio oskal presoa hil zela badajoz kartzelan. beraz, pistan dena hortaz ere hitz egin dugu goizuntan, oroitarazteko etengabe salatzen duguna. Uh, Euskal preso politikoei aplikatzen zaie espetxe politikak hiltzen duela jendea, bai presoak, bai familiak, bai bisitara joa direnak. Uh, aspalditzik esaten dugu urgentzia gorria dela horrekin bukatzea eta tamalez aktualitateak berriz frogatu du uh, esaten duguna zenta guretzat argi eta garbi eriotz berri horren uh, arduradun zuzena ezpetxe politika berezi hori da duztuki eh, espetxe uh, politika berezia. Hau eh, ere salaketan sartzen da urtero, berezia itzori uh, zer egan nahi du? Egan nahi du aplikatzen direla uh, neurri bereziak preso zehatz oiei. Uh, neurri berezi horiek, normalki izan behar dira puntualak. gure kasuan, duela hogeita marrorte pairatzen ditugu, eta bereziki esen idean unkitzen zaien uh, gehiena dispertsioa da. Dispertsioa da neurri berezi adibide argia, uh, sistematikoa bilakatu da, sistematikoki eh, aplikatzen segitzen dute, bi estatuetan, bai Frantzian, bai Espainian, eta konduan hartuz uh, oso luzeak direla kondena gehienak, uh, sekulako eragina du besteen artean presoen osasunean eta senideenan biztan da. Kepa deloioren uh, eh, kasuan ere, hortangira? Hortangira guretzat ez da inolako zalantzarik hortan girela. Badira problematika berdinak bai kondena luze-luzeak. Hori uh, badakigu horiekin ze arazoak sortzen diren, bai fisikoak, bai psikikoak, etengabeko tentsio hortan izaiteagatik eta etxetik ainurun izaiteagatik ere. badakigu adibidez, kondena luzeak dituzten preso horiek, bihotz arazo gehiago dituztela. hori badaki ere ezpetxeak, eh? badakite ere agintariak ez da lehen kasua eta gure beldur handiena da neurriekin ez badugu lortzen bukatzen, besteak izaitea.